En toe dit alles ten einde was, het al die aanwezige Israëlieten naar die stede van Juda uitgetrek en die klippilare verbrijzel in die heilige boomstammen omgekap in die hoogtes in die altaren uit die hele Juda in Benjamin en in Ephraim in Manasse afgebreek totdat hulle dit vernietig het. Daarna het al die kinders van Israël teruggegaan, elkeen na sy besitting, na hulle stede toe. In Eska het die afdelings van die priesters en die leviete vastgesteld volgens hulle afdelings, elkeen volgens sy diens, as priesters of as leviete vir die brandoffers en dankoffers, om te dien en te loof en te prijs in die poorte van die laars van die Heere. In die bijdrage van die koning uit sy goed vir die brandoffers was, die morgen in die aandbrandoffers en die brandoffers voor die sabbate en die nieuwe maanden en die feestuie, soos voorgeskrywe is in die wet van die Heere. En hij het die volk, die inwoners van Jerusalem, bevel gegee om die aandeel van die priesters en die leviete te gee, zodat hulle aan die wet van die Heere al hulle kracht kon wei. En toe die bevel verbrei is, het die kinders van Israël baie eerstelinge van koring, mos en olie en jening en van elke opbrings van die land ingelever en die tiendes van alles in menigte ingebring. In die kinders van Israël en Juda wat in die stede van Juda woonachtig was, Hulle het ook die tiendes ingebring van beeste en kleinvee en die tiendes van die heilige gaves wat aan die Heere hulle God geheilig was, en dit op hoope neergeleid. In die derde maand het hulle die hoope begin opstapel, en in die zevende maand was hulle daarmee gereed. Toe Jeska en die overstes kom in die hoope sien, het hulle die Heere en sy volk Israël gezien. En toe Jeska by die priesters en die leviete onderzoek doen na die hoope, het die hoepriester Azaria, van die huis van Sadok, met hom gesprek en gesê, vandat hulle die offergave na die huis van die Heere begin bring het, het ons tot versadiging en hou nog oorvloedig hoor, van die Heere het sy volk gezien, zodat ons hierdie menigte oorgehou het. Toe gee Jeeska bevel om kamers in die huis van die Heere in te rig, en hulle het dit ingerig en die offergaves en die tiendes en die heilige gaves getrouw ingebring, en daarover was Konneo, die Leviet, as hoof aangestel, en sy broer Esme as tweede. En je, heel in Asra en Aad en Asahel en je, Remot en Joosabat en Aliel en Jesmgea en Maat en Benja was opzichters, onder toesig van Komnea en sy broer Esme, volgens die bevel van koning Jeeska en Asria, die vorst wil die huis van God. En Kore, die sien van Jemna, die Lefiet, die poortwachter ten die ooste, was oor die vrijwillige gaves aan God, om die offergawe aan die Heere en die hoogheilige gaves uit te deel. In onder sy leiding was Eden en Emjemin en Jee, Sa en Simea, Amria en Zagmea, om getrouw uit te deel in die stede van die priesters aan hulle broers volgens die afdelings, aan groot wel als klein, behalve die manspersone wat in hulle geslagsregister opgeneem was, van drie jaar uit en daarboe, allemaal namelijk wat in die huis van die Heere gekomen het, na die eis van elke dag, om te dien in hulle ambtsverplichtinge volgens hulle afdelings. In wat de geslagsregister van die priesters betref, dit was ingerig volgens families, maar die van die leviete, van 20 jaar uit in daarboe, volgens hulle ambtsverplichtinge in hulle afdelings. In hulle moes in die geslagsregister opgeneem word met al hulle kinderkies, hul vrouwe en hul seens en hul dochters, namelijk die hele stand, want volgens hulle getrouheid was hulle werkzaam met die heilige dingen. Ook vir die seens van A, Ron, die priesters, buiten op die weivel van hulle stede, was daar in elke stad afzonderlijk mannen wat met hulle name aangewijs was om aan elke manspersoon onder die priesters en aan elkeen van die leviete wat in die geslagsregister opgeneem was, die hulle te gee. En so het Jezus in die hele hierdag gedoen, Hij het gedoen wat goed en reg en trouw was voor die aangezicht van die Heere sy God. En in elke werk wat hij begin het in zaken die dienst van die huis van God en in zaken die wet en die gebod om zijn God te zoeken, het hij met zijn hele hart gehandel en voorspoed gehad.